بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد İmam Muvəffəq Uddin İbn Qudamənin Ravdətun Nazir adlı kitabından İctihad və Təqlid fəslini oxumağa davam edirik. Və müəllif müştəhidin şəri dəlilləri hər tərəfli bilməsi haqqında danışır və öncəki dərsdə ilk şəri dəlil olan Qurani Kərimi bilməsi haqqında müəllif açıqlama verdi. Və sonra müəllif buyurur ki: "Ma'rifatu ahadisil ahkam və hi in kanat kasiratan fəhiyə mahsura." Sünnəni bilmək məsələsində şərt olan əhkam hədislərini bilməkdir. Həmin hədislərin sayı çox olsa da belə qeyd olunan hədislər məhdud saydadır. Və müstəhid Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsini bilməlidir. Çünki sünnə təşri mənbələrinin ikincisidir. Və sünnə Quranı bəyan edir və Quranda yığcam gələni təfsilatlı şəkildə açıqlayır. Və bu məqamda bir sual yaranır. Müştəhidin bütün sünnəni bilməsi şərtdir, yoxsa yox? Yəni, Allah Rasulundan sallallahu aleyhi və səlləm gələn bütün hədisləri bilməlidir, yoxsa yox? Müəllif bu sualın cavabını verib buyurur ki, müştəhidin Allah Rasulundan sallallahu aleyhi və səlləm gələn bütün hədisləri bilməsi şərt deyil. Ha belə həmin hədisləri əzbərləmək də şərt deyil. Əl-əxsus da əhkam hədislərini əzbərləmək şərt deyil. Çünki iştihadda məqsəd şəri hökmü dəlili ilə bilməkdir. İnsan dəlili əzbər bilmədən belə həmin məqsəd həyata keçə bilər və müştəhiddən tələb olunan yalnız onun əhkam hədislərini bilməsidir müəllifin dediyi kimi həmin hədislərin sayı çox olsa da o məhdud saydadır. Yəni məşhur sünnə kitablarında gələn hədislər məhdud saydadır. Hətta bəzi alimlər əhkam hədislərini xüsusi kitablarda cəm etmişlər. Məsəl üçün Əbu Davudun Əs-Sunan kitabında əhkam hədisləri cəm edilib. Həmin kitabda təqribən 5000-ə yaxın hədis gəlir. Həmçinin Abdulğani Əl-Maqdisi Umdatul Əhkam kitabında deməli hədisləri qeyd etmiş və orada səhih sünnədə gələn əhkam hədislərini toplamışdı. Ha belə İbn Dəqiq el-İd el-İlman fi ahadis el-əhkam kitabını təlif etmişdi. Həmçinin misal üçün Məcduddin İbn Teymiyyə əhkam hədisləri barədə el-Muntaqa kitabını təlif etmişdi. Ha belə İbn Həcər Buluğul Məram kitabını yazmış və digər alimlər də əhkam hədislərini öz kitablarında toplamışlar. Digər Görüş sahibi olan alimlər isə ayələr haqqında deyilənləri hədislər haqqında da demişlər. Yəni əhkam ayələri məhdud sayda olmadığı kimi eyni ilə də əhkam hədisləri məhdud sayda deyil. Yəni bu alimlərə görə əhkam hədisləri də məhdud sayda deyil. Çünki bəzən şər'i və fikri hökmlər hədislərdə hekayət olaraq gələn rəvayətlərdən istinbat edilir. Sonra müəllif buyurur ki, ولا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة يكفيه أن يعرف أن المستدل به في هذه الحادثة غayru mənsux. Quran və sünnədən nasix və mənsuxu bilmək gərəkdir. Nasix və mənsux nədir? Yəni nasix özündən öncəki hökmü aradan qaldıran dəlillərdir. Mənsux isə özündən sonra gələn dəlil vasitəsilə hökmü aradan qalxan dəlildir. Və buyurur ki, onun müəyyən bir vaqiyə, müəyyən bir hal üçün dəlil olaraq gətirdiyi şeyin nəsx edilməmiş bir dəlil olduğunu bilməsi kifayətdir. Müştəhid Quran və sünnə elmlərindən sayılan nəsix və mənsux elmi haqqında bilgiyə sahib olmalıdır. Müştəhidin nəsix və mənsux elmini bilməsi şərtdir. Çünki insanın mənsux ilə, yəni hökmü aradan qaldırılmış bir dəlillə əməl etməsi icazəli deyil müctəhidin nəsix və mənsux elmini bilməməsi onun mənsux ayə yaxud mənsux hədisə əsasən fətva verməsi ehtimalını artırır. Buna görə də Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu məsciddə insanlara fətva verən bir adamı gördükdə ona sən nəsix və mənsux elmini bilirsənmi sualını verdi. Həmin adam isə xeyr bilmirəm dedikdə Əli radiyallahu anhu ona həlak oldun və digərlərini həlak etdin söylədi. Çünki beləsinin özü də bilmədiyi halda nəsx edilmiş bir nas ilə fətva verməsi ehtimalı var. Daha sonra müəllif buyurur ki, müctəhidin bütün nəsix və mənsux naslarını bilməsi şərt deyil. Buyurur ki, onun müəyyən bir vaqiə üçün dəlil olaraq gətirdiyi şeyin mənsux olmadığını bilməsi kifayətdir. Yəni hansısa bir vaqiə üçün, hansısa bir hal üçün dəlil olaraq gətirdiyi bir şeyin hökmünün aradan qalxmadığını bilməsi yetərlidir. Yəni hər hansı bir şəri hökmdə istinad etdiyi nasların möhkəm və nəsx edilməmiş olmasını bilməsi kifayət edir. Ancaq onun bütün nəsix və mənsux naslarını bilməsi şərt deyil. Halbuki həmin naslar elə də çox deyil. Bəzi alimlər onun Qurani-Kərimdə 22 nasdan ibarət olduğunu demişlər. E, buna rəğmən müştəhidin bütün nəsix və mənsux naslarını bilməsi vacib deyil. Ona yalnız deyildiyi kimi istinad etdiyi şər'i hökmün nəsx edilmədiyini bilməsi yetərlidir. Müəllif davamında buyurur ki: "Və yahtacu an ya'rifa al-hadis allazi ya'tamidu alayhi fiha annahu sahihun ghayru da'if, imma bi ma'rifati ruwatihi wa adalatihim wa imma bi akhdhihi min al-kutub as-sahihati allati irtada al-a'immatu ruwataha." Ha belə müctəhid etimad etdiyi hədisin zəif deyil, səhih olduğuna dair bilgiyə sahib olmalıdır. Bu da ya raviləri və onların ədalətli olması bilməsi ilə, yaxud imamlar tərəfindən raviləri məqbul hesab edilən səhih kitablardan onu götürməsi ilə olur. Müəllif buyurur ki, müştəhid səhih hədisləri zəif hədislərdən ayırmaq qabiliyyətinə sahib olmalıdır. Yəni şər'i əhkamları bərqərar etmək üçün dəlil gətirəcəyi hədisin səhihliyini bilməlidir. Eyni zamanda əhkamları bərqərar etməyən və əhkam üçün dəlil olaraq gətirilməsi icazəli olmayan rəvayətləri bilməlidir. Çünki Allah Rasulundan sallallahu aleyhi və səlləm rəvayət edilən hədislər müxtəlif dərəcələrdən ibarətdir. Həmin hədislərin içində səhi olanı, həmçinin zəif olanı, hətta qondarma rəvayətlər də var. Müştəhid hədislərə hökm verərkən iki şeyə etimad eləyir. Müəllif burada iki yolu qeyd edir. Ya ictihad yoludur, ya da təqlid yoludur. İctihad yolu müştəhidin hədisin isnadında gələn ravilərə, onların halına, yəni ədalətli olub-olmamasına, həmçinin səhih isnadın şərtlərinin mövcud olub-olmamasına nəzər yetirməsidir və daha sonra həmin ictihada əsasən varid olan naslara hökm verməsidir. Təqlid yolu isə müştəhidin hədis əhlindən olan imamların hədisə verdikləri hökmə etimad etməsidir. Misal üçün, İmam Buxarinin yaxud İmam Muslimin kitablarında gələn hədislərə etimad etməsidir. Yaxud Səhih İbn Xuzeymə və ya Səhih İbn Hibban və digər səhih olduğu şərti qoyularaq təlif edilmiş hədis kitablarına etimad etməsidir. Təbii ki, müştəhidin hədislərin isnadını araşdırıb, özünün həmin hədislərə hökm verməsi daha kamil hal hesab olunur. Ancaq bu məsələdə səhih kitablara etimad etməsi də icazəlidir və bəlli olur ki, müştəhidin hədislərin isnadını bilmək üçün hədis kitablarına yaxud ümmət tərəfindən səhih olaraq qəbul edilmiş kitablara etimad etməsi icazəlidir. Yəni bu məsələdə təqlidi yolu seçməsi icazəlidir. Bugünkü dərsimiz bura qədər. Və subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu an la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və etubu ileyk.